tim Jimat punya cerita dengan judul Dalanan Ngadem. Dikirimkan oleh Agus Napoleon. Sebut wae jenengku Billy. Cerita iki dialami koncoku jenenge Riung Firdaus. Omahku ngrojo Kecamatan Bangilan Tuban. Kedadian iki dialami tahun 2008 kepungkur. Sing jenenge Tatak iku bocah Cirebon batai Endrik tonggone Riung. Sing penasaran pingin ngerti pemandian air nganget. Mengiku kira-kira jam wolu bengi. Riung tatak lanendri kopel telu numpak sepeda unta. Bareng tekan di banaran dewe takon karo wong sing jandoman. Ning pos gerdu desa. Kira-kira jam songo bengi. Lek, dalan moro nganget iku liwat ngendi, Lek? Bengi bengi ne nganget tapi ne opo to congcong. Luwe penak lewat sambung lombok wai. Hati-hati. Hati-hati, Yongko. ana pertelon kuwi liwat nengen terus ana dalan loro engko kowe nengen ya nengen meneh eling aja ngiwa lho ya Aku banjur mlaku bareng ana dalan loro aku bingung. Kaya-kaya ana sing bingungke aku lan kanca-kancaku. Tatak banjur ngomong. Lewat sini aja kelihatannya terang jalannya. Bohowo apa aku manut wae. Kancaku Hendrik meneng wae soal dheweke jerih. Bareng aku mlaku kaya-kaya ana sing ngetutno teko mburi. Lan olehku mulai sepeda kaya ana swara klinting-klinting kaya wesi. 在赌赌伊。 melingak mengguri gak ono popo. Suara iku ilang bareng aku madep mengarep. Suara iku muni meneh aku takon koncoku sing jenenge endri Nek, nek krungu suara iki gak. Deweke ngomong gak krungu suara apa-apa. Aku kaget mergo dalane buntu mung ketok peteng dedet terus sak kiwa tengenku mung grumbul-grumbulan wit juwet katon gede banget aku ndredeg setengah mati juwet iku ana sing grok-grok teko dhuwur. Kaya-kaya ana barang gedhe ceblok mak gedebuk. Aku lan kanca-kancaku mung ngerti apa sejatine sing ceblok iku. Lah dalah tibake ana wujudan wetenge gedhe rambuté dawa nanging raine rata lan cebol awake indhek kancaku Hendrik semaput ning enggon lan tatak jerit-jerit nganti kepuyuh-puyuh. Aku ora mikir dawa melayu ontel tak gletakno. Tatak yo melayu gandoli aku. Dene Hendrik request ora tak urusi meneh, tapi aku kaya dibingungake. Aku lan Tatak melayu ngidul ning kono gubuk cilik weke petani. Aku lan Tatak njunguk ning kono. Ning sisih lor kaya ana cahaya putih nyentring ning antaraning tanduran pari-pari. Tak kira iku sentri wong nyuloh sing ceblok ning kono. Pikirku untung kenek tak nggo madangi iso metu ning panggon iki. Bareng aku mlaku telung jangkah lampu mau malah soyong dadi wewujutan pocongan cilik ya iku arane wedon. Raine gosong matane mondol kaya-kaya ape ceblok. wedi banget lambeku komat kamit maca ayat semrawut ora jelas tatak semaput aku arep mlayu sikilku malah mandek jegrek aku nyawang ana wujudan awak separuh mlaku dhuwur pari sikil mendhuwur DODO nanging gak ana gulune aku ora sadar semaput ning pari-parinan Esuk-esuk janem aku digugah wong sing duwe sawah. Banjur tak critakke. Aku lan Tatak golek Endrik. Deweke wis mulih dhisik nggawa sepeda unta sing tak gawe kopel gek bengiku. Banjur aku mulih diterke koncoku sing omahe bandaran. Iki cerita sing dialami koncoku bersama tim Cimah.